etxe mandoka. E, e, Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu Utsumando kanaste Charles Bidegain La Raskena, izena ikine zaiku, peio etxeberrian txartekidatzi zertako independentista Hernanin eta ez Bayunan aipageian, Lui Hamalau eta Espainiako erregiak bake akordioa egina gatik, Lekuko gentiak oldartzen ziela eranen deiku. Eta eniaute etxamendik, aipatuko deiku hande bat, zuineke oai ezagutzen dutugun kantaldiak abiazi zutin. Hasgitin! Egunko Euskal Herriko kronika bitxietan, baiunan sortu den Jean Lafitez hitz eginen dugu deuze ikusteko baiunan edieiten den Lafite lantai mintegiaekin. Jean Lafite baiunan sortia leite mila zazpiehun eta lautan hogeian. Frantziako irautzalako terror delako garaian, lekia hustuzian beanaia engana karaibetat. Han, nolazpait bizia jabazi beharrez mundoen gisa, pirata bilhakatu zen, afea ederake egin esklabok trafikatzaile zien espainol itxasuntziak erasotuz, esklabuak ebatziz, eta uano estatu batuar etzen Luizianako kutu ekoizler salduz. Nortarzun askareko gizuna izanez, gue Jean Lafitek etzian manhazaleik maite. Ordian, be sortu zian. Barratariako errezuma deitu ziana. Luizianako delako baiuetan kokatzen zena baiu hoik, hur, sumatze eta kaimanez beteik baizik ez dielaik. Gordagia ezin hobia, lafit eta be boz mila piraten zat, nuntike be egiten behitzutian. Pirata buhuria balin bazen, diplomaziako trebeziake bazutian dudaigabe. Ezen sortu berizien estatu batuen zerbutxian ezai behitzian be armadatua inglesen kuntre txalmeteko guda Luzianako bizizalen memoian batzen da uano, nun omen Jean Lafitek bostehen gudariekin hiu mila ingles kalit zutian. Be bi gizon baizik etzielaik korpitz batu. Balientia hunen truk, Lafitek tranquil handi jeraikitzen ahaltzian esklaboen merkantzia. Hatik, emeki-emeki Luizianako estaduan legia sartzen hasi zenian, gue piratak espainulen esku zen Texaseko luretat lekia hustuzian. Han legiak ez haintzoroz, bere tratiak jeraiki zutian, bena espainulek Texasa galduzien estatu batuen probetsuko berriz hek legiak zoroztu eta huna Jean Lafitte duala beriki independente bilhakatu den Kolombialat bena ezin egona zien gizon batzen lafit, Kolombiaz aspertuik, Mauriziako ugarten gainti Indiar Ozeanoan haren berri jakiten da, beti esklabo xalerostetan aida. Fortuna ikaragarri bat bildu hemen zukian gizahorez. Eta zapartagarriki, eranik da, Karl Marxen delako kapitalaen lehen argitalpena sozez laguntu zukiala eta argitaratu bezain txari Luizianako senadore izan zen Abraham Lincolni opaitu zeiola. Hau estatu batuetako lehendakai bilhakatuik, uduiluke ez tiala ez sekulane libri hortaz hori alde bate irakuri, bestelan, suposatzen da, egun estatu batuak komunisteliatekila. Mena lukanka, lukanka horrek, ez dik aski piperik, mena ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko eman berria, osagari kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe, jokiak! Bo, bo, bo, Gizasiz, gizasiz. Xeixleus bide hitzaman gana astian hitz hekin, udazken eh, aiko ginela egin, eh, ideia eskamia tu Bon, ez ez ez, izanik ere, egon behar dut, behar zut, ikerrein zautzen alorazpait sozendu dora, estida tira aixen, Eta bada, xarlo detzen den poeta bodoleg, berat egiten du, horra nola untitu dudan, untitzen ari naizen, ene ideien udazkena. Hene du, pixka bat, behitik joiten. Mm. euskaraz, eh, sasoin uh, unen deitzeko, eh, badira izen aniz, bada, dendek martatzen dute alako apalze bat. Ordoan, alde batetik, erran eh, behar da eskoraz beste hizkuntza anitzetan bezala, ematen du bi sasoin behizik ez zirela, estapenean oso markatuak, uda eta negua. Eta beste sasoinak izendatzen direla hoien arabera. Arere apart sartu behar du hitz bat, Gano eh, dut, uda berri eta primadera eta baekilu multi egiten diren, uda berri, primadera espenoetik, eh, primavera, Eta aldiz, hor, Shibuotarrek baduzie izbat, apart, bedartxe, markatzen baitu, ez, belarra hasten den sasoina dela. Baina bestenez, ez. Ba, Udazkena, anitzetan da edo melankolia markatzen duena, edo aldiz lili bat hor eh, edertzen nahi dela simeldu bon. baina sekuran ez da eh, lotzen uh, Orduan, Alde batetik, Gipuzkoan hori detzen dute udazkena, ba, eta azkena, eta dut larrazkena. Eta larrazkena ez dakit lotua den larrearekin, ba, larrea enetako da leku bat lantzen ez dena, landareak eta ematen dituena, ez dakit hori den. Baina bizkai, bizkai eraz dute uda goiena, uda gorena, gane du, iduri luke uda... Nun baita hemen berdotze edo inguruan entzun dut, uda ata aila, uda ata baila, ata batzen, beti ideibera da. Orduan, beirurin, eh, beirurin guruan bada, edo bastanen, detzen dute urri. Ta, urria, enetako beste zerbait da, baina balin bada ilabete bat udazkena adierazten duena hori litake. Eta behar bada, hori netzu bera sartzen, urria hor, urritzen ari baita dena salbo iratzia, berba da, demoran biltzen baitzen, iortin eh, egiteko. Eta jo, entzondu duena ere, montorin entzondut agor. Ta agor erreiten dute ere, biernesez, kaskoinez, orzitzen eraz, eta dudari gabe, agor lotua da gure agorri larrekin. Oen, dertatzen da, itz bat bera, baliatzia bi eran nahi Zene, egia dere, agorri la, agorri la delaik, udazkena, ez dela urrun. Eta hori, montoin bezala, te agorren sartua gutuk edo, agorrian gutuk edo? Agor egiten dute, udazkena adi eh? Eta izan nintzen hor bada, izte dibalo dizionerdu behar nezimen pale edo palei, eta agor aipatzen du horrela otona. Gertatzenena bai hilabete izenetan eta bai sasonetan bada alako lehraketa bat, zaren hilabeten sistema aldatu da historioan zehar eta hor doza eh, batzu e, ez bitxi, baina da, urri eman ezan lehen egen urria da, edo urri eta hilabete bat edo sasoina. Beti teila bat bez, teilar bezala eta hilatuan, Eh, itz baten uh, eh, azera tokia ere mua onditzen da. Mm -hmm. Geo, ez dakiat, e, ur, i, i hoi hilabete ez da uraren hilabetea, ala ez, ur, urri, urria, ah, hil eta hil hilabetetan. Ertatzen dena, urria erran da izanen da, hil zerbait, beste dialekto batzuetan, baina ez dut hor... Eh, zerian. Beti ere udazkena, eh, nire, beti mertatzen dut, uai, ematen bali udazkena larrezkena, izanen da, zahretxe bati eta ez ikastola, eta eskola bati lotu da zerraekin. Eta finitzeko, finitzen badut, hor, oh, lizardik erraiten du, pixka bat oh, bere eskola da, eh, udazkenak ahula dotzen daut hartxa, horbelak, ostoak, ozena dotzen hoin hotxa, aldapat larria dotzen bihotza. Eta uste dut, ondi martatzen dola, udazkena dela ere, sasoin uh, apala hitxa naiz, gustatzen alzautun, demora hartan, sasoin hortan, adertzen den kolorea eta argia, eta bainan apaltzen nahi da. Gain behea hasten gila, hotz. Hori da, gain behera. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, itxumandoko. Etxe mandoka Haitzur eta jora laboien emanaldia berri zabiatzen da Euskal Iratietan Azteko aktualitatia, alkarizketak, laboantxako formakuntzak edo e-azte hundareko hitzordiak atzamanen ditutzie, aste guziz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan eta igalde goizez, sortziek eta bostetan. Laboien emanaldia, Euskal Iratietan. Peio etxeberrian txart beti hie librian aztertzen aigutuk eben baiunako terraza batetan, purkoa etoen independentist aernani epa abaion. Ordian euh, be igan hastian ikusi diagu nula emeki eh, emeki nahiz Nafarroko erreinuak edo Iruñako erreinuak emeki eh, emeki be lurralde eremua galdu, hasi zen eta administratiboki eh, indartzen edo, edo osatzen, eta egun e, helduko gituk. Nafarroak independentzia galdurik, hainbat gerla eta ba, amaiur eta guzi horik pasatu adituk galdua Nafarroa hil eta hor beste data bat mila seiehun eta berrogeita hemeretzia insura handiako izenpetzia, ze debrudugu hoi. Zeru dugu hori, eh, historia luz eta prozesu luze baten eh, bukaera eta konklusioa da nolaz baita. Uh, errandukan bezala, uh, erdi osoan, gure jauntu tipi guzti horiek hasten dira orduan, eian artean eta batzu desagertuz, uh, erresuma handi batzu osatzen. Eta hortik erresuma frantsesa, uh, gaztelerako, gaztelera arragoi eta espainiako erresuma, bi horien erdian bazen Nafarroeko erresuma, eta Nafarroako erresuma egoiten ahalko zen independente, eta hortik bilakatzen ahalko zen behar ba, historia desberdina izan bazen, estatu nazio bat. Mm. Baina eh, no. ez da hola gertatu. Ez, eta badukor eh, anaien arteko lehia bate bai? anaien kusien eh, arteko leia eta Nafarroa puskatu zen pixkat eta puskatze uh, prozesu dramatiko horren eh, ondorioz be, <laughs> na, uh, Frantziako uh, erregeek be, jakin izan zuten be, beren partea hartzen iparaldean eta uh, gaztelerako erresumak ere be, egoaldetik Carlos Quinto eta Felipe Bigarrenaren obra dugu hori konkistatu zuten egoaldea antxu osoki eta amaiu jaipatu duk uh, azken bat bataia izan da, Nafarroako erresumak eh, galtzen baitu, antxu bere independentzia osoa. Erraiten Gero, eh, parka, eh, duk eh, erranduk eta Espainiako eta Frantziako erregeek eta hartu ziela batak ipar eta bestek egoko Nafar zatia, bena, jaleike berri zara horanuk, hor, Sanchoen semeek ere bai nunbait konplize izan dituk, hortan ez? Be, konplize izan dira, hor bada fase bat, Eh, historiografiak deitzen duena uh, apanazen uh, garaia. Apanazen garaia dugu uh, adibide bat hartzeko, Nafarroakoa, antxo handiak uh, zendu zelaik, um, oinordekotza dokumentu bat egin zuen. Egan nire seme huni emanen diot uh, Nafarroa bera, nire beste seme hori emanen diot Aragoi, nire beste seme honi emanen diot ez dakitzer, uh, eta hien artean, hasten dira pataskan. Uh, eh, Nafaroak galtzen du bere uh, bateratasuna, bere batasuna, eta puskatzen hasten da. Eta puskatzen hasten delaik, ahultzen ere, biztan dena. Eta nork, ba, baliatzen da puskatze hortaz, ba eian indartsuagoak indartsuena eta indartsuena gara hartan be kastiakoa da uh, aliantzia bat egiten du aragoirekin eta aragoi eta gaztelerak eh, osatzen dute eresuma bakar bat eh, gaztelera eta aragoi, eta gero hortik ginen da Espainiako eresuma. Eta Espainiako eresumak jaten du Nafarroako eresumatik gelitzen zen puskatipi hori, Nafarroa garaia, eta gelitzen da bakarrik e, base Nafarroa, Eh, eremu independente gisa, eh, eta mm, eremu tipi hori alientzia uh, jokoen bitartez sartzen da be, biarnoko Enrique Irugajenaren eremurat, eta dakigunez denek, uh, Enrique Irugajena bilakatzen da Frantziako Enrique Laugajena, eta beraz, nafarroa erresumatik uh, <laughs> gelditzen zen puskatipi hori sartzen da Frantziako eremurat, mila segunta ogoiean ofizialki bateratzen dira, eh, deitzen da ledi dunion, bateratze edi edo itzahmen hori, eta mila segunta behogoita emeretzian batzen girelaik, Luis Amala uh, eh, ba, garaiaren ostapena, uh, hori, Pirineuko itzahmena izenpetzen da uh, bidasoaren erdian intsura handia deitzen zen uarte tipi delako hortan, eta hor, itzahmen horren bitartez, uh, bake itzahmen bat da, Frantzia eta, eta Espainiaren artean, eta horren bitartez, finkatzen da muga Pirineuetan, uh, zehatzago, eta behin betiko erranen dugu, orain arte hasteko, Euskal Herria bitan zatitua da. Hori, eta itxasotik, Atlantikatik partituz, Mediterranea arte, Pirineetako katea hartuz muga bezala. Bai, egia erran, paperean biziki argiki emana zen, baina gero errealitatean, erran behar da orain artean txu, eh, batzutan eh, tokia initzetan laino txua zela hori. Uh, orain uh, harat, eta badira bost ikinto eh, Euskal Herrian berean eta beste batzu ere mendi, Pirinioetako mendikatean eh, muga ez da hain hain zehatza badakigun nundik pasatzen den baina eh, han jendeak ez du, ez mugarik ikusten eta aheman eh, ekonomikoetan edo bizi eguneroko tasunean mugarik ez da toki mendian gira eh? Mhm, mhm. Ah, Ordian, e, eh, mila sei eta berroita hemeretzian e, eh, insura handiko izen petzea, edo frantses deitzen den eh, Lilo Feuzan, uste atoiren. hori, ordin, eta frantziako erregiak eta espainiakoak izentatuk, gainera e, horre eskuntza bat, ikusten jagu e, e, Lui Hamalau espainiako infanta edo nula deitzen den haikin eskuntu zela, beraz horre aste hoietan aipatu dihin bezala nula e, ereinuak eta osatzen edo indartzen edo baketzen zien edo gerla edo hezkuntzak kasu honetan hezkuntzaen bidez. Hoi, Paize eta Madrid adostuik eta bake bat eginik e, bi hiribu hoien artian. Bena lekuko, protagonistek nula bizitzen die hoi? Be, lekuko protagonistek ez dute gauza handirik eh, erraiteko parara ikukana uh, eh, itzarmen horiek egiten ziren bi estatu jadanik boteretsuen artean, bat hasi zen ahultzen, Espainiakoa, baina bestea eh, biziki azkarra zen Frantziakoa, monarkia absolutua zen jadanik, eta absolutismoa sakonduko da oino uh, eh, amarkada, ondoko amarkadetan, baina tokiko jendartea ez da ere geldirik izan agunt. Uh, Estatu frantsesean adibidez gara jartan, eh, Luis Amalaugarena saiatu zen beti bere boterea inposatzen oino gehiago toki mailan. Baina egestizitentziak izan dira. Orduan, batzu aipatzeko, justu uh, botere da dela, Luis Amalaugarena, uh, gertatzen da lapurdin surioren oldartzea. Zerrena? Sur, surio ah, zen azkaineko notario bat eta um, ikamikak eh, sortu, ziren lapurdiko biltzaren antolak eta mailan, justuki uh, erregearen intendenteak nahi izan baitzuen eskua eman lapurdiko biltzaren uh, ibil eta surio uh, oldartu zen justuki atxikitzeko uh, be, funtzionamendu zaharra. Ordan izan zen hor lehen mailako uh, erresistentzia bat. Baina, kompetentziak deitzen dien eh, izkuntza berrian? Bai, kompetentzien... Uh, kompetentzien Bai, ez da bai da gogor bat eganen dugu. Baina beste bat e, gertatu zen ere Siberuan, Matalazena. Horan Matalazena ere, bon, hainitzetan aipatzen da Eh, lehen doldartzea bertzale bat izan zela edo, bon, hori ezin, eh, da egan. Ba, ez duke, eh, ez duke abertzale eta zun baten ikuspuntutik, baizik eta eguneroko bizitzako legarrak eta inpestu eta horien inguruan du gehio? Hori da, uh, oldartze antifiskala zen, hori bai, jaiten aldugu, baziren botere lehia bat gara jartan uh, eta horien inguruan uh, uh, zerga, zerga bat edo zerga arazo bat. Hor duan, holako oldartzeak baziren, puntualki hola iduri dutenak anekdotikoak, baina fenomeno orokorago bat osatzen dutenak, hain zuzen ere absolutismoaren kontrako tokiko erresistenziak. Mhm. Le jacquerri hitzen ikasteiak eskolan. Jacquerri bai, eta Euskal Herrian aipatzen ditugu ere ma, matxinadak izan ziren egoaldean ere eh, botere zentralaren kontrako oldartzeak. Ilustratzen zutenak nolaiz bait, eh, bazela hor zentralismorako bide bat, azkarra, erresuma horietan, Baina, uh, eh, zentrotik nahi zituena, nahi zizkiena eh, periferia guziei inposatu baina periferietan eta berezikiago uh, zentrotik urgunen ziren periferietan, Uh, Estatu Frantsesean adibidez, uh, oldartze horiek baziren, bai, uh, dan la edo, bainan, importanteenak ziren, Bretañan, Euskal Herrian edo, edo Kortxikan, justuki, zentrotik urgun baitziren, mugetatik urbil. Orduan, uh, bebasen, absolutismoaren kontrako eristiztentzia bat Euskal Herrian gara jartan. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, Irakurtzea da bizitzaren alde, ez dugu? Ba, geroztik beti, beti segitu dut antzerkia. Eh, egiten du lotura bat e, gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, Horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina berri zabian da. Astelenetik ostiralera kulturalea entzunezazu, goizeko amaiketatik aurrera, Euskal Irratietan. Lauren txegun hun paus baten egitea horra gela muzikaikin lehenik nahideat berri bat aipatu, Lucy. Baduken zutia nuxen, Ze Afrikako gure ama? Ba? ba. Ba? Ba ikan nula hil lan. E, Zuainetik e, erori ez? Tonto duk. Eh? Ba gitzen alda, eh? Bai. Ba, eh? bai. <laughs> E, zubitik ere zo maitele erortzen dira, bai. eh? Mena kaj ameni bat egin balo, helte bat Eta bai. bai? Me bon, voilà. Bon. Zer voilà. ikusteko sukruta ekin? Deuze, eh? hoi yala. hunkin aiala. le sixe Lucy zuhain zetik joik eta hil, bon, c'est drôle. drole. Bon, bi oto hitz egin entegu. Hain omenez. Ados, bon. Hale. Eh, haide? Haide, alde berriz e, Uda giroan, egan eh, hastean aipatzen dian Udako eh, ostokada, bortxaketen eta beste. Eta beti udan giroan egoiteko, Uda honetan ibilibiniz besta ezberdinetan, eta... Abaia. Ah, eta bai, agitzen zaita. Eta biziki plazera hartu diat, karikako musika talde zonbaiten entzutez. Hunak entzuntuk? uh, unak, eh, badia unak, eta gero miatu dut ere interneten nolako txarrangak bazien eta beste, eta hor argitzeko da, ze haitu baden, eta bon kalitate ezberdinekoak eh, badia, bena badia zumbait zinez, uh, unak dienak, eh? Uh, argitzeko ez duk uh, irriteik, emanik, uh, uh, harmonizazioniak ere bikainak eta beste, eta hola miatzez, miatzez, oartu niz ere ez dela bakarrik euskal egin uh, eh, txarrangaik, badia ere Katalunian, azkarki, Uh, eta badutie olako egunaldiak konkurtsuak, txarrangen konkurtsuak eta beste ikusten tuk desfilatzen, zumbain mozorotzen, umorea sartzen, wala, eta musika aldetik ere zinez gauzak interesgarriak eta sustuz maite dudana da Ge eh, jenden lasaitasuna. E, egiten die musika, mini bat, burua utxi gabe. Bakizu eh, dugun e, musika taldeen erredu hori e, taulan gainean, zono batekin, argiak behar diela, luka, luka soinu teknikalariak, eta ba, animaleko bazarta, <laughs> eta hor ikusten duk zinez simpleki e, zumaita ari, direla, eta zaman dut entzunen dugun doinua, hor duk txarranga bat, putiko gaztiak, denek behar die ez dakit, oita bi, oita iru, oita la urte, uh, ostatu baten terraza uh, eh, txotxotuk, eta mini bat uh, egiten die olako bon, doinu bat jotzen die, nune bakotsak eh, jazz moduan egiten den bezala, bakotsak bere korruza egiten dik, hor ere bakotsak bere partia egiten dik, bai saxofoia, bai klarineta, bai tromboia eta beste, eta azkenian denak batean jotzen dute. Hala, hori uh, biziki guztoko haukan dut, uh, jende lasaitasuna, simpletasuna, burua gabe, segurazki huk ez diskaik, ez ditu dituk entzunen top uh, 40 edo ez dakizun zertan, bena, uh, eh, Ala ere, pentsatzen baduk zonbait, besta baden euskal egin eta zonbait musik, olako musika talde, argitzeko da, eh, zonbait musikalari baden azkenian herri untan. Eh, bai, bai, bai, eta, repertoar dela eta, hoi ze stil? Hor dian, be, uh, katalunialat, entzunen dugun txaranga deitzen da El Truk, eh, eta hor jo zuten merkat de Carlet, Carlet, seguraski Kataluniako erri bat uh, da, eta merka, orko merkatian jozuten, eta entzunen dugun doinua, beraz, amapola deitzen da, ez dakit ez dut ezagutzen uh, doinua berez, mena bo, amini bat hasten da, amini bordelikoa, eh, bako egiten du bere korruza, eta gero denak batian ari dira bazterrak arrotzen.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 Hoi da, ala, okeriniz? Kantu zarsigine laik, emazte bat izan da, efektiboki, zera ana uste Donostiak familiatetako alaba, hemen zirenak e, eh, ustaitzen, eta hoita maseko gerlan izigarri lagundu zuten Euskadiko gobernia, fortuna behitzuten, eta hak, hak organizatzen, hak kudeatzen zitien kantaldiak. Zenitzen nun nuniten altzen, lehenik ustaitzen, median. Bena, bere, hola, bere kabuz den bezala? Bere kabuz ezen, bo, formazionez mena aita luzaz eri izanik, eta etzian errealki ospitaleatean edo lanumait eh, aldeatetako profesionalki eh, iten, eta erizaingua. Mm. E, eta ordean, e, behaz demora libroak bazian. Ontasunak bazistean, bon, hen e, e kudeatzeko ere, e, behitziusten lokaterrak ezker eta jolako hitaz okupatzen zian. Bena, bere libro denbora, pasatzen, pasatudik, zomeit urtez, e, gure kantaldien, sortzeko historia guzia, hain eskutik pasatu, gure lehen... Urtia? Ba, ze urte zen hori, hiruta eta <laughs> sei edo zazpi edo nahi zaintzen. Ment, mentuaz puxka to. Mm -hmm. Eta ordean horrek e, eh, konparazioinek kantu zartzea joiten laik, e, eh, parguazek eta Elizako teliatean berritzeko sosain biltzeko eta holako atzu izaiten mitzien. Ah, horrek zitia sustengatu behar zien eh, bai, e, ekintzak? Bueno, okasionia emaiten zutenak kantu zartzekoa horiek zitia. Eta ordean, hak baitzakin ez zila sosikukain. Ordean, zeiten ziten gure kantiak, orduko, gua, launtzen hasi orduko, nik banituzkeian, hogoi bat edo goita bi eh, kantu inik. Eta hak galdinik tekstuak eta, e, tekstuak ez notak, eh, noten iskatzen fontsez espinakien, untsa. Eta tekstohek berak roneotap tipatuik, kaier kipi batzu saltzen zitian, bos libera, kaiera, horakoan, eta hartaik emeiten ziabian, hartaik bildu, poroizka hartaik, bideko sariak. Ana intxaustik indiena, ora, hori izan du. Pen bekota izan, pena, bon, ez du denak iferrunda bota behar, apentziaik ere. Eta horrek, hola, laundu. Ara, e, eh, horrek ilanuk handun, xantza. Eta horrek ezauta hazi ere, ez doka mairu. Horrek ezauta zileen aldikotz batzorde bat, batzukia deitzen zutena, donostian, eta lagal eta biakan izan, txolaskari bat egin dina, eta han ez bitakit, mentuaz Mikel Laboa, arzean aia, gote zirenez han, eta beste zomet ezagutzen ez heke ez funtsian ezautzen, gioti hau ezautu, eta... Hantik gileakoan lagaldekin aizanik bidian, ha, hemen ere berrindik egolako zei batzuki edo montatu, ez duk, eta enbatako zerekilan ez dituk nehatu joain, eta berdeo beste zei montatu. Ta, Gio, berri berriz apesak zitean jabetu, dona zaharren bazian apes bat ardita, eliz, elizondo, aita, orbaiztara zihena, eta hak montatu zian kantu xapelketa bat, ba, barua zain dago, eta eh, biltzeko, eta han kantu zaizan gintian, eta hantik ondoko urtean berriz emuntatu zian, baina kantu xapelketak harreman ordukotz. Eta han Jean Pitro. Ordukotz ez hau zen hain berri banikian, e, banean hain rapora, bizan intzuten hain tradukzionia irakurria publikatu behitzen herrian, eta puskat ez hau eta hantik landa jitzitzaian, tu ze finaleman tu zutien, eta bon, Badakik, etxean, etxean abertzale nahi, intzun ere. Eh, je suis contre tous les nationalismes. Komprintu berdik, behar dik kontekstuan jarri. Eh, lehenik bere etxetik, bihar nuen erdia eta suerain erdiatik. Eh, ta, ikusten dik, norako zauriak ziren. Bon, eta, bon, eta arrafen eh? bon, gio, eh, guk ez eh? garbiki zena egin nien esplikatzen ez gineakian, eh, soberaik, eh, egiain erriteko bueno, betire haik ilan, ukan eh, diau, daitekek, eh, adiskidean za eh, bat. <laughs> Un amitie. Ah, konfliktuel. <laughs> bon, bena, elgarren estimean. Eh, Sanua. Bai, bai, elgarren estimean biziki, beti. Hmm. Bai, bai, eta zometaldiz lanik aski nigarren atxigitzeko ere. Eta hartagotze, bo, eta balukek animaleko gogoetaten eta teniteko. Bai, pas, pastoral baten izki Bai, pasatu, pastorala bera, publikoa, xubera, herria, dena. Hor, bauk, bauk eh, psikodram kolektibo bat, enetzat oso baikorra, eh? min, ere, niena, eh, batzuri alabesteri. Hor, bauk psikodram zoragarri bat, eh? jokatzen dena, ez ez gaitu kontsiente ere, ze pasatzen zaukun. Guau. Ze, ze psikodrama hori zer hilo, psikodrama hori? Ba, pitroen gora beherak, hain leherin egio itia, launek abandonatu egio eh, hutsite oso bat, lexek, azan ben porzan. Beretako, eta kusten duk segida gero, amap eta idoki eta elbe eta Laborantza Gambara eta ikastolak eta ikusten du, barikiat, hori ekten malakio, itzulitakek mentuaz bere tonban ikastolak, denak berak erantzaren atute lie, erramaitzaren, erran aizian, sozietateatean, dinamika mota hunak direla. Alkar jazten dira. Bai. Ordean, hori guziak ez zitean izan. Hor bauk, dramaturgia bat izan duk, eta baduk bidian dena, ja kolpiak biltzentuk borokatzen izalaik. Ba, lehenikako menesimendu ikara harria duk, bi hurtzia, rebelde izena. Behin, laulero bezik ez diatik, madalenako rebeldia. Nola, mendiak inarrosi ziren. Eta zera zirauna pirenetako zirauna badakik gure mitologian, eta lurpian bizi den zirauna horrek, eta lurrikara egiten mititu. Betire, e, ez, ez gituk, ez gituk, zilotik ateaiak, eh, pentsiak egon honu. Bena, bihurtiak gituk jadanik. Eta bihurtze horrek, eh, badik, badik eh, bere gramatika bat bezala, bere, bere, bere lege batzu, bere bide batzu batetik, bere sare bat, eta hortan gituk, eta hortan ateok, berzaizek egin nien lana. Eta, epertzean ukan, xurotarrek duzien bezalakoa. Holako lan bate jokatzeko ezen. Ez dira hone horra ipatuko, bena... Oano tabu, haniz badek, pertsona horren ingurian. Bai, bai, ez bakarrik pertsona ingurian, guretako, guretako saindu baduk, saindia, bai, ez dira elizak erraiten dien motako hartan, nahiz, zu, libro den erritat. Bena, e, gizon bat gaitza izan duk. burura, no, bere, bere pasionia, eta bere engaia mendia ere mandiena, eta faktura patuik, gehioko sariz zezi maita patu. Mm. Be bizia eman dik. Hordian, eh, ez zutenak nahi utzi hori publikoari. E, eh, sobera min handiak dituztenek, eta hain, hain falta tapatu beharukan dutenek, ez nahi ukan, hori, aizetaduk urartzeko. Mm. Berden moran, herri osoatek, hori, ausartzia eman den bezala emeiten. Eta idazliak, idazliak idazten hanbeste delikatia den gauza. Zen lirizmoa baduk, eh, baduk uh, eh, zirara emozionala bau. Iten altzian eta hori tremolo gizakoat iziarria ize izan zian, itia negarrez burustan hariko eh, zen ma. Ba, ez dik in hori, hori hunkika, indik hori lipitz, lipitz ukaldi txipi batzuz, E, e, indik dezinatu. Eta nahi dina konparatu, nik nire garrezko estudia, eta txaldia, lehemizikoa, gutixo, eta otxagabian izan izan nahi. Eta hori guzia, indik eta horrek ez tik ne horrek ertenal, horrek ze ondorio ere induen. Jinen ondorioak bidian ere Hori dinamika zoragarri batean ezartzen diat. Gainat, estetika oso berezia duzi, eh? eta e, eh, pastoralaina. Kontrenta gaitza batuk, berdik e, deklamatu eh, klasikoek edo greko antikoek egiten zuten bezala bertsuta merdiki. E, Zieg lanian han jokolariak ari dilaik jinkuek biltzara egiten die. Erteko nor, zoin jinkok zoin launduko dien, hor satan egiten die bergauza. Eta, e, bau, estetika hori bai ulertu. Ustetika estetika hori oso bereziaduk. Eta hortan mertzian sartu tragedia moderno bat eta en, en ustez, ba, ni enuk artikoa egiazkoa, eh? bena en ustez kausitia izan duk. Agun kausitia izan duk. Eta xuberok inik hori, bon, ba, badik hau zinetik, eh, nekez utxiten duziela gauzak, bena ez, ez, ez dian nahi, ipordian antzena izan, bena, ba, Mutazian, ezen badiakat, ez zizte beste hobiak, ez eh, zire zien gaiztageria bat duzi, holako gauza itia, xapo. Behortan, utziko gaurko eta ondoko aldian, O ikuan bai kantagin zaizotzeko giela ezaguna zertan den gue haste juntako utsumandoka eskertuz beti gue laguntzale fidelak, laurentxe txegoen be kanto komenduentako Charles Bidegen be ekarpenen zat, eta baita epe jo etxeverian txart istoiaen barna jamaiten behikutu, eta etxamendi aldiz be ohitzapenen berme, uneke nolazpait, ue ez hainaspaldiko aspaldiko istoialat, jamaiten gutianak, nikortan usten zutiet, lagun hasti eraiten, anartian betiko berra holkia izan ahal bezain zorion eta espazile heltzen, Egin hartara heltzeko ariketa askea askea mira potia